Merħba eżis semmija, u bħalma tafu, issa wasal il-ħin biex nerġu niltaqgħu ftit mal-karatri favoriti tagħna mis-sensiela l-Aġenzija. Fl-episodju tal-ġimgħa li għaddiet, Kerry ddeċidiet li wasal iż-żmien li tagħmel makeover fuq id-dera tagħha. filwaqt li Serena qalet xanfira mingħand Miss Manduka minħabba l-fatt li dejjem tasal tard għax-xogħol. U Max, sar minnu Max. L-imsejken Max kien ma jiflaħx, allura ma resaqx lejn l-uffiċċju u allura la jaf bil-makeover ta' Kerry u lanqas biċ-ċanfira li qalet Serena mingħand Miss Manduka. Imma naħseb li mhux se jdum ħafna ma jsir jaf. Xi tgħidu? Mingħajr l-ebda dewmien żejjed, nagħtu bidu għat-tmien episodju mis-sensiela l-Aġenzija. Bil-mod il-mod, qed nersqu lejn l-aħħar ta' din is-sensiela u min jaf se jiġri fl-aħħar episodju. Tgħid, min se jirnexxielu jaħkem lil Max taħt idejh? Serena jew Kerry? Dan u iktar tweġibiet tkunu tafuhom iktar il-qoddim din is-sensiela. Ara dalodu, x'sorpriża din! Dan x'kien mhux tard illum Serena. Jaqaw għaddielek int. Bit-tajjeb il-qajtni eh? Ħatta sorpriża l-ħaġa x'mus soltu tkun hawn kmieni, U mhux soltu tkun hawn qabel ma nasal jien lanqas. Kerri għadha ma ġietx? Ara ma ssemmilix lil dik ta' dalgħodu. Iva x'ġara issa? M'hemmx li tispiċċa l-istorja ta' bejnietkom? Mhux hi? U int le? X'reġa' nqala' issa? Għax hawnhekk tant jiġru stejjer li jekk nagħmel ġurnata ma niġix, isnielni sena ma nersaq 'l hawn għax minn kollox nisma'. Min kellu xi jgħid ma' xi klijenti, min kellu xi jgħid ma' Miss Manduka, min irriżenja, min tkeċċa, eċċetera eċċetera. Maħruqa waħda nobis dalgħodu. Il-bieraħ indunajt kemm Miss Manduka timxi bil-preferenzi. X'ġara mela? Mela jien għax nasal tard darba kultant. Darba kultant. U iva, xorta fhimtni. Mela jien għax nasal tard. Kuljum? Kuljum. Mela jien għax nasal tard kuljum. Miss Manduka l-bieraħ ħatfitni u qaltli ser tagħtini l-aħħar ċans. Imbagħad għax Kerry qabdet u marret xi mkien waqt il-ħin tax-xogħol mingħajr permess, dak ok hekk, ma ġara xejn. Mela fejn marret? Jien naf fejn marret. Taf int? Daqstant ieħor naf jien, li naf hu li ċemplet lil Miss Manduka u qaltilha xi ħaġa u Miss Manduka qaltilha, OK ħanini, ma jimpurtax, agħmel dak kollu li għandek bżonn tagħmel, għalhekk qiegħed hemm il-leave. Naqta' rasi taħt ma nara li dik kellha xi qadja lbieraħ u marret tagħmilha waqt il-ħin tax-xogħol. Allura b'daqshekk? Allura b'daqshekk? Mela jien għax nasalt tard darba ħatfitni u dik marret tagħmel qadja mingħajr permess u ma ġara xejn. Le, Din ma tistax tieqaf hawn, żgur! Dik naf x'qed tipprova tagħmel ta! Dik qed tinħabb ma' Miss Manduka biex il-promotion toħda hi! Dik qed tinħabb ukoll magħha biex jekk jiġrilha bħalma ġara lbieraħ tkun trid tmur tagħmel xi qadja personali waqt il-ħin tax-xogħol, tkun tista' tagħmilha! Ehhmek sruħi! Ara kemm ħsibnija kwieta u fidila lil dik, imma dik tħaddmu sew moħħha, tilgħabha tal-fidila biex ma tħallas dwana! U x'qadja kellha? Qed ngħidlek ma nafx! Dan kollu seħħ ilbieraħ u mill-bieraħ raw ma rajthiex għadni u jien illum kelli niġi hawn kmieni, iktar kemm qed inħossni ma niflaħx. X'għandek? U kollox, uġigħ ta' ras, uġigħ ta' qalb, sogħla, għatis, kull ħaġa li tista' timmaġina insomma, għandi s-seba' doni. Bonġu Max! Bonġu Serena! X'ġara Serena? X'ġara? Inti tistaqsi li li x'ġara? Dinja qawbija titħaq. Fl-aħħar stempħet. Hemm x'għamiltlu xarek. Tajtu new look kux, nista? Jew għandi bżonn xi permess minn għandek. M'għandek bżonn l-ebda permess, imma stajt issib stil li jixraqlek? Jien tajjeb qed naraħ xara. U int fejn tifhem fl-affarijiet tagħna n-nisa. Forsi veru ma nifhimx, imma s-sabiħ naf ngħidlu sabiħ u l-ikrah naf ngħidlu ikrah ukoll. Ajma ja ħasra, għall-erwiex daħqa dħakt dalgħodu, kelli bżonn daħkek. Tagħtix kasha Kerry, xeraqlek. Taf min qed nisħajlek Kerry hekk b'dak ix-xagħar? Qed nisħajlek qisek waħda minn dawk in-nisa s-sinjuri ta' żmien it-Titanic, dawk li kienu jitellgħu qaqa' daqsix fuq rashom, hekk qed nistħajlek. L-aqwa li jogħġob lili, Tijak sabiħ mela, jisu siġra tal-palm. Xġara, dan id-daħ kollu dal-ħodu Max. Irbaħt il-lotterija jaqaw. Eh, mela, mux jek tejt, kiku minn tixtarani għaw mis manduka, kiku bħalissa qiegħed fuq xi dekċer il-Bahamas. Mela ħallina minn dan id-daħ kollu. Hawnhekk niġu biex naħdmu, mhux biex niċċaċraw u noxew. Poġġu bil-qeda it-tlita li intom, għax għandi bżonn inkellimkom. X'inqala' Miss Manduka? Ara Carrie, bdilt xagħrek? Proset, ħej kemm xeraqlek! Grazzi Miss Manduka. Skont Serena qisu kif kienu jagħmluh in-nisa fi żmien it-Titanic. U Serena, fiex tifhem ruħi dear? Tħares reha wkoll tinduna li għadha lura. Issa ngħidilha min għadu lura jien lil din. Allura Miss Manduka, fuq ix ridt tkellimna dalgħodu? Mela dalgħodu gustuża, għalik l-ewwel waħda ġejt bir-rawha f'ħalqi jien. Jien x'għamilt? Dan il-lejl qatt naħseb ftit fuq il-qagħda ekonomika ta' dawn l-uffiċini u r-riżultat? Sejrin lura. Fimtuni? Sejrin lura! Ejja nieħdu minnek Serena. Il-bieraħ wara li tlaqt mix-xogħol int, dħalt fl-uffiċċju hawn u fil-garbage bag tiegħek insib ħames bajros. Ħames bajros mormija hekk ta' Għax ma jkunux qed jiktbu Miss Manduka. Ma jigdbux sabiħ? Ma jigdbux meta kien iktar minn nofshom għadhom mimlijin bil-linka? B'min minn għalik trid tgħaddi żmien int? Oqgħod aħel il-bajros ta' għax il-lejla jiġi l-kontejner iġibilna b'xejn. Mela ma tafx li dawk iqumu l-flus ukoll? Ma tgħid xejn? Da żgur, għax taf li għandi raġun. Issa nduru fuqek, Mister Daqquqa. Kieku taf in-numru ta' żbalji li ħadt f'xogħlok int dan ix-xahar, tirriżenja waħdek flok inkeċċik jien. Tkeċċini? Mela beħsibek tkeċċini Miss Manduka? Le tah, tagħmillix hekk, għadni kif ħadt lawn fuq il-post il-ġdid li xtrajt, iġġibnix lampa u stampata. Ejja ngħidu li għalissa mhux ser nkeċċik. Imma jekk tibqa' sejjer b'dawn l-iżbalji kollha, ikolli nagħmel dak li ma rridx. Hemm bżonn ta' iktar attenzjoni min-naħa tiegħek. Għal ġieħna int l-iktar wieħed li ilek taħdem hawn. Mhux suppost li tieħu dawn l-iżbalji kollha? Għandek raġun Miss Manduka. Naf! U issa ej mis-sint Carrie. Ara Max, diġà bdiet titwerwer Carrie bid-dmugħ fi xfarajnejha. Kont se ngħidlek min qed jitwerwer lilek, ara ma nqumx għalik ħelwa. Aw aw aw! Aqtaw antom it-tnejn! X'rid tgħidli Miss Manduka? Xejn, Carrie dear. Rid ngħidlek biex tibqa' sejra kif int, Xogħlok tajjeb u veru ekonomika inti. M'għandniex xi ngħidu, keep it up issa eh? Grazzi Miss Manduka, u ħalli f'idejja għasser nagħmel minn kollox biex ma niddisappuntakx. Xejn ma ngħidilkom, għodu attenti għal xogħolkom. Tinsawx li din hija Actors Talent Agency u ma jistax ikun li nibqgħu sejrin kif sejrin bħalissa. Qed nerqu u jekk nerqu kollha kemm aħna ma jsalva ħadd. Dejjem l-istess sentenza. X'bajt nismagħha din il-ġimgħa. Ommi hekk qaltlu lil missieri din il-ġimgħa meta daħlilna l-ilma mill-bitħa. Fis-satejn ta' filgħodu tgħajjat u tiġri mad-dar. Ħa nerqu, ħa nerqu! U issa ġiet Miss Manduka b'din is-sentenza wkoll. Qed nistħajjilna qegħdin fuq it-Titanic. Dawk kienu qalu hekk meta l-vapur ħabat mas-silġa. Qed tistħajlek qiegħda fuq it-Titanic, mhux għax qed tisma' lil ħafna nies jgħidu li ser nerqota, imma mħabba li ssir ta' xagħrek. Mhux ser nagħti kas tiegħek, laqwa li l-maġġoranza qalu li xagħri hekk tixraqli. Ara nisejra sal-powder room u x'hekk issejħilha inti. Rajta ja gorilla li qed tixbet is-simpatija ta' Miss Manduka u qed jirnexxiela. Ħa taħtfilna kollox minn taħt ħalqna Max, dak kollu li ħdimna tant għalih dan iż-żmien kollu. U hi għadha dieħla hawn friska bħal ħassa u mid-dehra għandha ċans qawwi li tieħu post Miss Manduka. Jien xorta nkun kuntent jekk teħdu Kerry. Int f'sensik jew? Taf x'qed tgħid? Kuntent ħaddieħor joħodlok dak li bid-dritt huwa tiegħek? Tista' ma tgħidli xejn iktar? Dik hija l-opinjoni tiegħi. Tgħid xi tgħid int huwa irrelevanti. Okej, imma mbagħad tqogħodx teqred li ħadulek dak li huwa bid-dritt tiegħek? Arani sejra nixxi malaj mill-kentin. Mur mela, li kien jerġi jibatuk barra minn Malta fuq xogħol, u din id-darba mhux Kerry tibatek l-Afrika imma jien! U dik forsi għamlitha bi żball il-ħaġa, jien nagħmel apposta. Għalhekk tħallsek lilek biss manduka biex toqgħod tagħmel il-lip gloss u titpitter fil-ħin tax-xogħol? Dik mhux biċċa tiegħek, aħjar minnek kull jum tard. Illum kmieni kont hawn imma. X'kien mela waqgħet stilla? U kemm qed issir vanituża qed ngħid? Meta ġejt l-ewwel darba taħdem hawn kont qisek waħda minn żmien ardalam U issa ġmielek tiddandan bil-kuluri u ħwejjeġ ġodda? Għamilt makeover hux, għalfejn, qed tgħir? Min? Jien ngħir għalik? Naħseb iktar int tgħir għalija. U xi jġegħlek taħseb hekk? Jien ngħid li int tgħir għalija minħabba li ddeċidejt li tagħmel makeover għax indunajt li jekk kont biħsibek tiqpa' hekk lil Max qatt ma kont togħġbu. Kemm sejra żbaljata. Jista' jkun. Iż-żmien jagħtina parir hux? Ħaġa kun af. Persuna tagħmel kemm tagħmel makeovers kollu għal xejn ikun, għax min ikun sabiħ m'għandu għalfejn jagħmel xejn. Bħali wara kollox. Ħares lejja, jien kollox naturali, għas-sabiħa minni. Ħallejtek għalissa pupa narak dalwaqt. Dak kien episodju ieħor mill-kumedja romantika L-Aġenzija. Bħalma nagħmlu dejjem issa wasal il-ħin Għal iktar u iktar mumenti komiċi. Dawn huma ftit mill-mumenti komiċi ta' Charlene li tagħmel il-parti ta' Serena. Ok, ħanini, ma jimpurtax, mela dak. Sorry, ma bdejx nara. Taf minnet nisħajleb dak ix-xar kelli. Qed nistħajlek qisek waħda minn dawk in-nisa tas-sinjuri ta' żmien it-Titanic. Minn dawk in-nisa s-sinjuri. Sinjuri tas-sinjuri. U dan huwa mument komiku minn naħa tiegħi meta nkun qed ninterpreta il-parti ta' Max. Eh, mela mhux hekk tgħid kieku m'intix tarani hawn Miss Manduka, kieku bħalissa qiegħed fuq xi Nikammela fl-aħħar ta'. U meta x-xitan jibda jittanta, xejn ma nkunu nistgħu nkomplu, ħanaraw daqsxejn dan l-iżbal minnaħa ta' medlin. Tħad fl-uffiċċju, hawn u fil-garbage bag tiegħek insib ħames bajros. Ħames bajros mormija, hekk ta' Tħadd fl-uffiċċju hawn u fil-garbage bag tiegħek insib ħames bajros. Ħames bajros mormija hekk ta' ħames bajros mormija hekk ta' Għaddejja, ħames bajros mormija hekk ta' ħames bajros mormija hekk ta'